Okay, before giving in Dhamma talk, as usual, we pay respect to Buddha by recite three times. Và trước thời pháp thoại như thường lệ chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô sa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ Okay, today we will continue about the quality of Bhagavad, of Buddha. Và thầy Pháp Tòa hôm nay, ngài Sero sẽ tiếp tục dạy chúng ta về ân đức, ân đức Phật Parawa hay là Thế Tôn. So, Bhagawa is a coming in from Bhagawa. VHA, GVA, backup. So one deleted to become one. So this changes is very near the original. Mm. Và uh, cái tôn hay từ Pagawa này xuất phát từ từ Pagawa. Pagawa thì bỏ đi một chữ bỏ đi một chữ g thì chuyển thành Pagawa thì trong từ này định nghĩa của từ này thì sẽ gần So Begawa means who break or who swines, uh, who breaks. Uh, so generally we may say defilement, but uh, later we'll have a detail phá các quả ở đây có nghĩa là phá vỡ phá vỡ ở đây đó là phá vỡ những cái phiền não thì ngài Sero sẽ giảng cho chúng ta chi tiết về sau còn đây tóm tắt thì đó là phá vỡ những cái phiền não So, who breaks what defilements? Uh, but uh, here have said in detail. So we will explain that. Number one, ahirika. ahirika is uh, shamelessness. So it is a kind of evil or unwholesome factor. Uh, so no shame to do evil things means uh, no respect own self. Some people no respect own self to do everything, no shame. But if someone respect oneself, uh, may think in this way as a monk, I shall not do evil. Uh, as a Buddhist, I shall not do evil. In this way, uh, we're not there to do unwholesomeness. Và ở đây có nghĩa rằng khi mà từ Pagawa đây phá vỡ, phá vỡ cái gì? À, đó là có rất là nhiều chi tiết và chi tiết đầu tiên thì đó là phá vỡ Ahirika. Ahirika ở đây có nghĩa là vô tàm, vô tàm có nghĩa rằng người đó không có tôn trọng chính bản thân mình do không tôn trọng chính bản thân mình thì ví dụ như vị tỳ kheo có thể làm hỏng giới tỳ kheo hay là vị người cư sĩ có thể làm hỏng giới cư sĩ và không tôn trọng chính bản thân mình hay là cái vô tàm ở đây thì sẽ làm cho chúng sanh có thể làm bất kỳ những cái điều bất thiện nào họ có họ có thể làm bất kỳ những cái việc bất thiện nào đó tại vì bởi vì sao bởi vì họ không có cái sự tôn trọng chính bản thân mình ví dụ vị tỳ kheo không tôn trọng giới của mình không tôn trọng bản thân mình thì sẽ không giữ giới hay là cư sĩ cũng vậy không có sự tôn trọng chính mình thì cũng không dẫn đến cái sự giữ giới có thể làm bất kỳ những cái bất thiện nào thì đó là ahirika thì đức phật ngài đã phá vỡ được ahirika là cái vô tàm next one is uh, anadabha no fear due to evil things that means uh, not respecting others so normally we mean to respect uh, fellow monks societies, uh, we need to have fear to do evil things. So, so another bias is a wholesome factor. So the Buddha breaks, spoils that factor also. Và nữa đó là Đức Thế Tôn ngài đã phá vỡ được Anotapa. Anotapa đó là cái vô quý, vô quý ở đây nghĩa là không có sợ hãi, không sợ hãi khi làm những điều điều xấu ác và không sợ hãi những cái bất thiện và đây chính là cái sự mà không tôn trọng không cung kính người khác thì giống như nếu vị tỳ kheo mà không có cung kính không có tôn trọng những cái vị tỳ kheo đồng đạo khác hay là những người cư sĩ cũng vậy không có tôn trọng không có cung kính không có cái lòng tôn trọng đối với người khác không có sự tôn trọng như vậy thì họ có thể làm bất kỳ những cái điều bất thiện nào họ dám làm những điều bất thiện mà không có sự sợ hãi những cái điều bất thiện đó So next factor is uh, called uh, anger. Upanaha, uh, taking enmity. Uh, mekha, uh, depreciation of one's worth. Or, oh, right? Not, not, not appreciation. Uh, so, uh, this is uh, a kind of they can cannot evolve factor. So like uh, parents uh, uh have uh, uh, gratitude for the children, but children may say, "Oh, not have any anything good about the parents." So like that. So this is a makeup depreciation of one's what. và một cái điều nữa là đức thế tôn ngài đã phá vỡ được là upaha upanaha hay là magga ở đây nghĩa là gì đó là cái sự vô ơn ví dụ như là cha mẹ chăm sóc cho con cái nuôi nấng nuôi dưỡng con cái nhưng mà con cái là nói rằng cha mẹ không có chăm sóc không có nuôi dưỡng và con cái trở nên bất hiếu trở nên vô ơn đối với những cha mẹ đối với cha mẹ mà ở đây thì đức thế tôn ngài đã phá vỡ được phá vỡ được cái sự đó là cái sự vô ơn hay là uh, gọi là upa naha thì đó chính là uh, ân đức So next one is palasa. Palasa is again not evil factor. So something like comparing with others. Uh, I, I'm better than him, or I'm lower than him. So no need to care. Something in this way. It is called palasa. The Buddha is a Bhagwan who breaks those uh, evil factors. Hmm. Và Đức Phật, Ngài là bậc Pagawa, Ngài là bậc Thế Tôn và Ngài đã phá vỡ được uh, Palasa. Palasa ở đây có nghĩa là sự ganh đua. Ganh đua ở đây có nghĩa rằng người này hơn ta, người này kém ta, người này bằng ta thì tất cả những sự ganh đua so sánh đó thì không còn ở nơi Ngài. Chính vì thế Đức Phật Ngài là bậc Sakawa là bậc phá vỡ phá vỡ cái sự ganh đua đố kỵ uh, next one is Asa envy Macharia Macharia usually translated as stinginess or selfishness và tiếp theo đó là ngài đã phá vỡ được cái Isa Isa ilgili Miçare which we don't have. This is also a kind of evil. Mm. Một uh, tiếp theo nữa đó là ngài Đức Phật à, là ngài là bậc thế tôn và ngài đã phá vỡ được, phá vỡ được, phá hủy được. Đó là Maya. Maya là che giấu tội lỗi, che giấu những tội lỗi bình thường người ta hay che giấu đi những cái điều xấu mà người ta đã làm. Nhưng ngài Đức Thế Tôn ngài là bậc không che giấu không che giấu những cái tội lỗi và nữa ngài là bậc satya satya những chất mà mình không có khoe khoang nói nói nói hơn lên nói quá lên những cái phẩm chất mà mình không có không có thì đối với ngài bậc thế tôn ngài không ngài đã phá vỡ được ngài đã phá hủy được maya và satya đó là che giấu và ngài cũng phá vỡ được đó là cái sự khoe khoang Next one is the uh, Uh, and vice uh, like uh, no salt, uh, tough, uh, huh? stubborn, like that. So it is also the Buddha removed breaks. Mm. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật ngài đã phá vỡ được đó là amba amba đây là cái sự cứng đầu, cái sự khó dậy, cứng đầu và Đức Thế Tôn ngài là bậc nhu nhuyễn, ngài là không ngài đã phá vỡ được âm vác hay là sự cứng đầu. The next one is uh, mana conceit. Adimana uh, very conceited. Mm. Đức Thế Tôn Ngài đã phá vỡ được nữa đó là Ngài đã phá hủy được mana mana hay atimana đó là cái sự ngã mạn sự rất là ngã mạn ở đây kiêu mạn ở đây chỉ đức thế tôn đức phật ngài đã phá vỡ được mana ngã mạn the next one is uh, madja madja is uh, intoxication or negligence uh, pamada pamada is Uh, forgetting in Dhamma, uh, uh, opposite of mindfulness, abhamada, or rather dana, craving, away, ignorance. So the Buddha is up. right? Was a evil factors. Tiếp theo nữa, Đức Phật, Đức Thế Tôn, ngài đã là sự nhắc và Pamada, Pamada là sự quên sự phóng và Pamada lại với là sự còn đó là sự đây thì đó là Pamada đã phá hủy được cái sự thất niệm và nước ngài tăng há tăng há là tha mái đức thế tôn đức phật ngài đã phá phá vỡ và ngài cũng đã phá vỡ được A trà đó là vô minh So uh, next one is uh, another one is saramba. Uh, saramba is uh, like not making others free, sometimes time uh, by speaking or some uh, you cannot do this, you must do this, a kind of anger. So make mm, kinh Đức Thế Tôn, Đức Phật, ngài là bậc cái tâm, một cái tâm sân và để sự trói buộc, trói buộc chúng sanh khác và không làm cho chúng sanh khác được giải thoát, không làm cho chúng sanh khác uh, được uh, giải thoát và đó là khi mà đó là sam à, saramba, đó, đó là cái sự trói buộc, trói buộc những chúng sanh khác bằng với cái, những cái tâm ý sân và như vậy ngài là là bậc đã phá vỡ được Saramba phá vỡ được cái dây trói buộc chúng sanh. Uh, next one is uh, three kinds of akusala mula, the origin of akusala or root of akusala. So as a root, only three for the akusala. So those are loba, greed, dosa, anger, and moha. illusion. So these are called agusala mula, root of agusala, the Buddha breaks. Buddha is a Bhagawa, Bhagawa. và đức thế tôn phật này là rafa kusala của bất thiện ở đây đó là chính vì bởi vì gốc rễ gốc rễ ở đây đó là gì đó là có ba đó là lô ba là tham là dosa là sân là mô moha là si thì đức thế tôn ngài là bậc Phagawa ngài đã phá ba ba cái gốc rễ của Tham dị like a killing, uh, stealing, sexual misconduct, uh, à, Bhavali à, uh, misconduct, Wajidojari Yeah. And uh, telling a lie, high speeds, using less speeds, slander next one is the monadulterated misconduct. Uh, it is Abhijja, the three bodily, bodily, mental. Pante, Vanami Pante. Pante, just I cannot hear Pante. Uh, um, much, uh, yeah. Until the uh, wrong view, Michariti Pante. And after Michariti, yeah, Michariti. Okay. So, uh, ờ, as a three bodily, verbally, mentally, messy conduct in detail become ten from Banadi Bada to Mechadeti in detail. Yes. Đức Thế Tôn là ngài bậc là bậc đã phá vỡ được ba là Dukkarita, uh, Duttarita, Dut, uh, Dukkarita đây nghĩa là gì? Đó là Akaya, Ducharita. Ducharita là ba cái sự uh, không chân chánh hay là cái tà hạnh tà hạnh ở đây đó là gì ba cái không chân chánh ở đây đó là kaya ducharita đó là cái sự không chân chánh cái sự tà hạnh hay là cái không chân chánh về thân thì không chân chánh về thân ở đây giống như là sát sinh rồi trộm cắp rồi tà dâm thì tất cả những hành động đó đó gọi là kaya ducharita đó là những cái hành động sai những hành động mà tà không chân chánh về thân và cái nữa đó là sự không chân chánh cái tà về khẩu ở đây là va trị ờ, ờ, ducharita đó ví dụ như là nói dối nói lời đâm thọc nói lời chia rẽ nói lời vô ích và tiếp theo là ý mano ducharita đó là cái ý sai đó là những cái ý tâm ý uh, không tốt tâm ý tà ở đây thì và nữa đó là kapada kapada là những cái tâm sân những mong muốn mà uh, không tốt đẹp đối với người đến với người khác và nữa tiếp theo nữa đó là Michaditi Michaditi đó là những cái tà kiến thì tổng cộng nếu mà nói ngắn gọn lại thì là có ba đó là ba cái tà ba cái sự sai trái ba cái tà hành ở đây về thân về khẩu về ý và nếu chúng ta nói chi tiết ra thì tổng cộng là có 10 tất cả thì ngài Đức Thế Tôn ngài là là bậc đã phá vỡ được tất cả 10 điều này thì chính vì thế ngài được gọi là bậc bậc Thế Tôn Tagawa So next one is uh, Sankilesa Mala. Uh, Kilesa is a defilement. Mala is dirty. So quite the same. <laughs> so Sankilesa Mala. Also three. Uh, raga, attachment, uh, dosa, anger, moha, delusion. Hmm. Và Ngài là bậc đã phá vỡ được san kilesa san kilesa ở đây, san san Sankilesa Mala và Kilesa là phiền não. Mala là cái sự ô nhiễm. Ô nhiễm và phiền não thực ra đây cũng là một. Và đó là cái gì? san Sankilesa Mala, Ngài là bậc phá vỡ được tất cả những cái Kilesa, những cái phiền não hay là những cái sự ô nhiễm. Ô nhiễm ở đây đó là Raga, tham ái. Ngài đã phá vỡ được cái sự cái tham ái, cái sự tham dục và dosa, sân. Ngài đã phá vỡ được moha, là si, thí Chính vì thế, Ngài là bậc Thế Tôn Tagawa. So, next one is a wisama, three kinds of wisama. Wisama is uh, unbalanced, unbalanced. So, those are three, the raga, dosa, moha, or loba, dosa, moha, greed, anger, and delusion. So, normally For example, we want to get money, we want to work hard. This greed is uh, we we call it normal greed, balanced. <laughs> As a layman, yeah, you you may have this one, not not much problem. Uh, some lova means uh, like uh, you want to get others' property in the wrong way by stealing, like that. So those are kind of very strong uh, unreasonable greed, anger, delusion is uh, uh, wisama loba, wisama dosa, wisama moha. Và nữa là Đức Phật Đức Thế Tôn ngài là bậc đã phá vỡ được đó là visama. Visama, visama ở đây cũng có ba. Visama ở đây đó là cái sự bất thường hay là bất quân bình hay là quá mức thì cũng có ba cái visama đó là loba dosa moha thì visama loba ở đây đó là cái sự tham tham quá mức tại bình thường ví dụ như đời sống cư sĩ đời sống tại gia thì vẫn phải kiếm tiền thì đương nhiên phải có tham tham mới kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền tham một cái chân chính nghĩa là họ vẫn có tâm tham nhưng mà ở đây làm việc chân chính để kiếm ra đồng tiền thì phải cũng phải có tham nhưng mà đối với tham quá mức ở đây visama loba đó là cái sự tham bất chính đó là tham của cải tài sản của người khác tham những cái thứ của người khác thì đó là hay tương tự như vậy sân cũng thế thì chúng ta có visama dosa visama moha thì tất cả đó là những cái tham những cái sân và những cái si không quân bình bất quân bình hay là bất thường hay là quá mức không đúng không đúng đắn thì đó đức thế tôn đức phật ngài đã phá vỡ được ba cái sự uh, ba cái visama này và chính vì thế ngài là bậc bhagawa thế tôn Next one is uh, senya. Uh, senya. Oh, senya. Okay, let's give it that one part. Vitaka. Yes. Vitaka. Three kinds of vitaka. ကာမဝိတက်က sensual thought ပြာပါဒဝိတက်က error thought အာ uh, ill uh, will or related to anger, opposite of metta. Vihinsa, vitaka, uh, harm, harmful thought, opposite of guna So those are bad thoughts So but the Buddha is Bhagawa who breaks those. Và Đức Thế Tôn ngài là bậc Bhagawa, ngài đã phá vỡ được ba cái vitaka. Ba cái vitaka ở đây đó là kama vitaka. Kama vitaka đó là những cái ý hay là những cái tâm ý hướng về dục hay là tất cả cái tầm dục tầm ở đây thì ngài đã phá vỡ được dục tầm và tiếp theo đó là gabada vitaka đó là phá vỡ được những cái tâm ý sân cái những cái ác ý ngài đã phá vỡ được và nữa đó là vi uh, vihimsa vihimsa đó cũng là ngược uh, cái uh, cái gabada vitaka ở đây là ngược lại với cái lòng từ đó là cái lòng với cái tâm sân với những cái ác ý ở đó cái mong muốn mong muốn ác ở đó thì ngài đã phá vỡ được cái tầm này và nữa là vihimsa vihimsa ở uh, vitaka thì ngài đã phá vỡ được vihimsa vitaka là ngược lại với cái từ bi ngược lại với cái tâm bi thì đây là cũng là một cái tâm ác thì ngài đã phá vỡ được cả ba vitaka này So next one is uh, Babanja. Babanja. Babanja is uh, who who extend samsara, uh, which can extend samsara. Uh, these are uh, three. Those are three. Dana, craving. Mana, conceit. petty wrong view. These are three uh, which uh, can make uh, which can extend the samsara. So uh, it is called Babanja. Those are also evil factors. Đức Phật ngài là bậc đã phá vỡ, đã cắt đứt được, đã phá vỡ được pháp pháp cha, Papancha. cha ở đây cũng có ba. Cái ba cái pháp cha này đó là chính là một cái những cái yếu tố mà để làm chúng kéo dài cái vòng luân hồi của chúng sanh và papancha ở đây đó là tăng ha tăng ha là tham ái và mana mana là ngã mạn kiêu mạn thì đó là cái thứ hai và đi thi là tà kiến tham ái ngã mạn tà kiến đây chính là papancha đó là ba cái yếu tố ba nguyên nhân để làm cho chúng sanh kéo dài cái vòng luân hồi của chúng sanh uh, next one is sanya three kinds of sanya But uh, in the sub commentary, what are three kinds of sanya not mentioned, like uh, karma sanya, sensual perception, etc. <laughs> so what is etc? I don't know. Uh, seem to be that. Hmm. That's mm. what I'm thinking. Uh, karma sanya is a sensual perception. Bhava sanya is uh, the kind of wrong view, possibilities, sasada deity. Uh, Sasra deity is uh, connecting life to life. Uh, so uh, this is kind of perception. Uh, Vibhava Sanya, Vibhava Sanya is cutting lives. Life is only between uh, birth and uh, dying, no more than that. So uh, this kind of perception is a Vibhava Sanya. So altogether three, these are also evil who breaks. The Buddha is the one who breaks. Hmm. Và Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài là bậc phá vỡ ba cái sanh nhá, ba cái tưởng. Ba cái tưởng ở đây trong phụ chú giải có nói có nói ở trong phụ chú giải phụ chú giải đó thì có nói rằng đó là kama sanh sanya kama sanh sanya đó là dục tưởng và vân vân ở đó thì sau đó không không biết là vân vân ở đây nghĩa là gì trong phụ chú giải có nói và như vậy cái phần vân vân ở đằng sau thì như ngài Sero nghĩ rằng đó là có khả năng đó là kama sanya đó là dục tưởng đó là cái đầu tiên và à, Sanya và Sanya vipavasanya Sanya ở đây đó là cái tưởng tưởng hiếu tưởng hiếu tưởng ở đây đó là tưởng về những cái đời sống cái đời sống hết kiếp này đến kiếp khác kết nối từ đời này đến đời kia và Sanya đó là phi phi hiếu tưởng phi hiếu tưởng ở đây có nghĩa rằng họ nghĩ rằng trong cái đời sống này cái um, tất cả mọi thứ ở đây chúng sanh ở đây tồn tại là chỉ có ở giữa ở giữa đó là tái tục và tử và chú ti thôi thì đó gọi là vi bà hoa sanya thì đức thế tôn đức phật là người ngài là bậc đã phá vỡ được kama sanya bà sanya và vi bà hoa sanya thì chính vì thế ngài là bậc bhagawa thế tôn Next one is the four kinds of vipariyasa. Vipariyasa. Uh, vipariyasa is a uh, reversal. Mm, so English translation reversal. The reversal is uh, uh, opposite of reality. Opposite of reality, different from reality, very very different from reality. This is a uh, vipariyasa, four kinds. So it is a super sanya, a perception of beauty or attractiveness. Nature sanya, perception of dominance. Dukkha, uh, sukha sanya, perception of happiness. Atta sanya, perception of self. So these are opposite of reality. So it is called we So the Buddha have broken, uh, breaks, spoils. Uh. Đức Phật ngài là bậc đã phá vỡ được viparesa. Viparesa đây có nghĩa là những cái không thực tế, những cái không thực hay là không phải là chân đế. Thì nó ngược lại với chân đế thì đó gọi là viparesa. Thì ngược lại hay là phi chân đế hay là không phải chân đế, ngược lại với chân đế đó là gì? Đó là suba đó là cái tưởng ở đây đó là đó là suba suba là tịnh hay là đẹp thí và tiếp theo là nicca mọi thứ là thường hằng vĩnh cửu và nữa là sukha mọi thứ là lạc là vui là lạc và nữa đó là atta hay là tương á thì những cái ba cái um, cái không thực tế này ba cái pháp phi chân đế không phải chân đế này đó là tịnh thường lạc và ngã thì bốn cái pháp này người ta có chấp thì như vậy nhưng mà đức thế tôn đức thế tôn là ngài đã phá vỡ được cả bốn cái pháp phi chân đế này so next one is asawa four kinds of asawa now you can hear many many evil categories agusala <laughs> factors in different ways so by hearing this uh, uh, or you can know different Uh, different mentioning of agusala. So those are to be removed, <laughs> not to be accumulated. <laughs> okay. Asawa, four kinds. Kama asawa, kama, uh, uh, oh, okay. I may need to explain asawa. So there are a few definitions, uh, like uh, flowing, uh, so one definition, flowing until Brahma realm above, uh, until uh, the the aviti lowest, until so as a dharma, until Kudragu before Mecca flow. So uh, one thing is flowing. Another definition uh, is uh, also is like before. So how to make edible historically? <laughs> so in the tree, I mean, like a branch, tree branch, or in the middle of tree branch have a hole. When the rain falls there, hold water, the hole. So the on that tree there is a sweet fruit. So foods are poured uh, down into the water. So sometimes the birds, by bringing the rice, come to there and uh, drink. Sometimes the rice uh, put it in. So keep a long time, very, very long time. So become alcohol. So at that time, the uh, bars occasionally come and drink. After drinking, they are happy, flying in the sky. <laughs> so after a few minutes, all they fall down on the ground. After sleeping, maybe, I don't know, sleeping or what happening. <laughs> so those bars are flying away. So people saw that that day. Oh, this uh, drinking very good, happy, and sleeping. Mm, go back. In this way, people start to drink. So this is the way how to make alcohol. <laughs> people start to know, shown by blood. So alcohol means have to keep very long time. Become become intoxication or intoxicants. Uh, so uh, in the same way, what those evil factors from the unknown beginning stick on our body, in our body. So because of that, it is very difficult to be removed. Uh, so from time to time, it is coming out, sometimes greed, ignorance, anger, or, around wrong view, etc. So uh, as far as karma sava, greed, bhava sava, uh, greed, karma sava is greed to sensuality. Uh, bhava sava is greed to Brahma life or jhanas. Data sava, data sava is a wrong view want ignorance, occasionally coming out from our body because of keeping a long time. So it is very difficult to be removed. After a hardship, only can removed. So we hope that those are conditions. Because of this, we always wish aswakya, um, destruction of. Uh, may this merit be uh, wherever you bring destruction of asawa, like uh, detox. Uh, <laughs> so toxin very difficult to be remo- removed. In the same way, those asawa, asawa uh, very difficult to be removed uh, unless we get our hardship. So four kinds. That, mean. that means is also yeah, yes yes và nữa đó là Đức Thế Tôn là bậc đã phá vỡ được Asawa Asawa ở đây Asawa là lậu hoặc là ngài đã phá vỡ được các lậu hoặc thì chúng ta bây giờ ngài sẽ đo dạy cho chúng ta rất là nhiều các phiền não phiền não được chia làm nhiều nhóm khác nhau được chia ra nhiều cách khác nhau và phân loại ra nhiều phân loại của phiền não khác nhau thì bây giờ chúng ta đã học chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái phân loại về phiền não và như vậy cái phiền não này những phân tất cả những cái phân loại tất cả những cái chia về chúng ta hiểu biết về nhiều phiền não này cái sự hiểu biết này những cái phiền não này để gì để chúng ta loại bỏ chứ không phải để chúng ta tích lũy mà để loại bỏ biết được và để chúng ta loại bỏ những phiền não đó và không phải để tích lũy và đây tiếp theo nữa đó là asawa những cái lầu hoặc này lầu hoặc asawa này thì chia làm bốn đó là kamasawa kamasawa đây là cái sự trôi nổi hay là trôi nổi ở đây cả là dục nghĩa là hay là lậu hoặc dục lậu hoặc ở đây dục ô nhiễm ở đây asawa dục hay là lậu hoặc ở đây đó chính là cái asawa này nó làm cho chúng sanh chúng sanh trôi nổi trôi nổi từ cõi người lên cõi lên có thể lên cao nhất trên lên cõi phạm thiên và có thể xuống thấp xuống tới thấp nhất đó là xuống tới cõi địa ngục Avicii thì đó là cái sự trôi nổi của chúng sanh thì đó là kama sawa kamasawa và tiếp theo là bà wasawa đó. À, và chúng ta thấy rằng bà wasawa ở đây đó là cái sự là hiếu lậu hay là hiếu lậu hoặc ở đây hiếu lậu ở đây có nghĩa là chúng sanh chìm đắm làm cho chúng sanh chìm đắm chìm đắm trong cái gì giống như trong những cái men say cái men say và ngài sơ đo có lấy một câu à, một câu chuyện ở đây thực tế men say ở đây là gì đó là rượu rượu ở đây xuất phát từ đâu đó là ví dụ như trên cái thân cây cái thân cây đó mà ở giữa thân cây nó có một cái lỗ và khi đó trời mưa xuống thì nước được tích tụ ở giữa cái hốc cây đó và khi nước được tích tụ ở hốc cây đó và có những trái cây những cái trái cây chín trái cây rơi vào trong đó cùng với những cái loài chim chóc tới uống nước và có những cái hạt thóc hạt gạo hạt lúa mà ở miệng của nó cũng vào trong đó cũng rơi vào trong cái hố nước đó và lâu ngày lâu ngày từ từ những cái cùng với nước cùng với trái cây cùng với gạo và cái nước này trở nên lên men lên men ở trong hốc cây đó thì từ từ nó cần cái sự lên men này sự lên lên men này cần đòi hỏi phải có thời gian chứ không phải là ngay lập tức từ từ nó mới dịn ra nó mới dỉ ra từ từ nó mới lên men và nó mới trở thành rượu trở thành chất say và lúc này có lúc khác thì cái chất say và nữa đó là khi mà có những con chim tới lại lại tới đây lại tới cái hốc cây để uống nước khi mà nó nước này đã được lên men trở thành rượu rồi thì những con chim đó nó rất là vui vẻ và nó rất là vui từ từ nó bay nó bay đi nó bay đi và bay đi thì nó bị nó rơi xuống thì sau đó không biết là cái bị rơi xuống do nó say thì rơi xuống thì nó có ngủ hay nữa hay không hay nó làm gì nữa thì tiếp theo nữa thì không sau đó không biết nhưng mà tại vì nó uống phải chất say uống phải cái rượu đó nên nó trở nên nó bay đi, nó bay đi và nó rơi xuống bởi vì nó bị say nó uống rượu đó chúng sanh cũng vậy chúng sanh cũng đang chìm đắm trong các lậu và hữu lậu ở đây đó là chúng sanh đang giống như ta bị chìm đắm chìm đắm trong uh, những cái men say cái men say đây là những cái men say những cái phiền não những cái phiền não thì từ từ nó rỉ ra nó ngấm ngầm ra thì qua đời này qua đời khác chúng sanh bị chi phối bởi những cái lậu hoặc này và tiếp theo có nữa đó là kiến lậu và vô minh lậu đó là tít thi uh, ờ, sawa và avicca sawa thì đó đó là bốn cái đó là dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu thì bốn cái lậu hoặc này đó là những cái mà nó ngấm ngầm trong cơ thể ngấm ngầm trong chúng sanh hết kiếp này qua kiếp khác và từ từ nó cứ dịn ra nó dỉ ra từng lúc một từng lúc một thì đó là cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh trôi nổi trong các kiếp luân hồi làm cho chúng sanh chìm đắm say mê trong cái men say của những cái lậu hoặc thì chính vì thế chúng ta mới thấy rằng mỗi lần khi nguyện thì chúng ta nguyện là cho con tất chấm dứt được những cái phiền não trầm luân chấm dứt được những cái lậu hoặc và để chứng ngộ niết bàn cái lậu hoặc đó là chính là bốn cái lậu hoặc này đó là dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu thì như thế đức thế tôn đức phật là ngài là bậc đã phá vỡ được các lậu hoặc hay là bốn cái lậu hoặc này dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu thì ngài là bậc Thagawa, bậc Thế Tôn. Next one is Oga. Oga is flat, the same as Aswa. Factors are the same as Aswa. Kamasawa, greed, Bhavasawa, also greed. Data <coughs> sawa, wrong view, Oija sawa, ignorance. It is, uh, those are flats. That means that if you go into that, uh, very difficult to coming out. So some are staying in the sensuality, some are staying in the bhava, like uh, in the jhana or in the Brahma life, uh, difficult to coming out. Some are staying in the wrong view, ignorance, so very difficult to coming out. cũng như vậy nó ngược lại ngược lại các bạn uh, uh, cái lậu hoặc ở trước đó là asawa thì ngược, tương tự như asawa thì chúng ta có oka oka là cái dòng lũ thì chúng ta cũng có đó là bốn cái dòng lũ tương tự như thế bốn cái lòng dòng dòng lũ ở ở ở đây thì cũng vậy cũng làm nhấn chìm chúng sanh trong các vòng uh, ờ, sanh tử và những chúng sanh một số chúng sanh thì chìm đắm có thể là họ bị nhấn chìm nhấn chìm bởi họ cũng có thể nhập thiền trong cái tầng thiền ở trong những cái cõi nhưng mà cuối cùng họ cũng đã đang bị là bị những cái dòng lũ này nhấn chìm không thoát ra khỏi được là đó là, là dòng lũ của dục này của hữu này của kiến này của vô minh này thì tất cả những cái dòng lũ này là đang nhấn chìm chúng sanh ngay cả những chúng sanh mà có thể là họ đang họ chứng được thiền chứng họ đang nhập thiền vân vân thì họ đều đang bị chìm trong những cái dòng lũ này Uh, next one is yoga. Yoga factors are the same, uh, which can connect life to life, which can connect uh, Sankala Rivat. So these are also evil. The Buddha breaks, make it flying. và tiếp theo nữa thì đó là yoga yoga đó là cái sợi dây trói buộc trói buộc ở đây trói buộc chúng sanh từ đời này qua đời khác từ kiếp này qua kiếp khác và lăn trôi trong cái vòng sanh tử thì đó là đức thế tôn đức phật ngài là bậc đã phá vỡ được cái sợi dây này sợi sợi dây gọi là yoga hay là cái sự trói buộc này và trói buộc chúng sanh trong cái vòng sanh tử này ngài đã phá vỡ được nó đã cắt đứt được nó nên chính vì thế ngài được là gọi là bậc Pagawa Thế Tôn The next one is kanta. Kanta is a bond or bond. B-O-N-D. So, bond or oh, again, bond. Again. B-O-N-D. B-O-N-D. Oh, yes, yes, yes, yes. Yeah. So, it is also for. So, abeja, abeja kaya kanto, some uh, long Bali. And so Veja kaya kanto, Veja is covetousness, Vyabhada kaya kanta, ill will. Uh, Silabhada brahmasa, Brahma Sa. kaya kanto, it is long. Uh, sila, uh, you know, but this is the evil like this. What also similar. So some are translated and think uh, right and ritual. Mm. Uh, so the, and the idea is like that. Uh, with this practice, I will be free from samsara. <laughs> But in the practice, like dogs, like gongs, etc. So uh, wrong practicing, but uh, he is thinking. Uh, whether this practice will be free from samsara. We cannot wrong view as a Chittasika. Next one is Adha Bhinnivesa. <coughs> uh, Kaya Kanta. So thinking as a Adha, holding the view of Adha. So these are Ganta. Uh, we call it Ganta bond or bond. Và tiếp theo nữa là Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài là bậc phá vỡ, phá vỡ được can tha. Can tha ở đây đó là cái sự trói buộc, cái dây trói buộc hay là cái xiềng xích trói buộc. Trói buộc ở đây trói buộc chúng sanh đó là gì? Ví dụ như là ở đây có những cái can tha, can tha về abhijja, can tha về giới cấm thủ. Về giới cấm thủ ở đây đó là gì? Giới cấm thủ ở đây có nghĩa là hay là sila, sila can tha. Giới cấm thủ ở đây có nghĩa rằng có một người người ta nghĩ rằng với cái sự thực hành này người ta có thể đắc đạo người ta có thể thoát khỏi được vòng sanh tử luân hồi nhưng mà cái sự thực hành ở đây ví dụ như là thực hành cái hành con chó thực hành hành con trâu thực hành, thực hành hành con bò họ nghĩ rằng họ tin rằng cái sự thực hành ở đây đó là cái sự thực hành mà sẽ dẫn tới niết bàn thoát ở khỏi được vòng sanh tử thì đó gọi là giới cấm thủ và chính vì thế và chúng ta hoặc nữa là kaya kantha kaya kantha ở đây đó là người ta nghĩ rằng người ta trói buộc vào người ta nghĩ rằng đó là cái này thân này là của ta thân này là ta và cái đây là cái át ta đây là cái tự ngã của ta thì đó cũng là những cái sự trói buộc trói buộc chúng sanh và đức thế tôn là ngài bậc là bậc đã phá vỡ được những cái sự trói buộc hay là tất cả những cái can tha này And uh, the next one is Agadi. Agadi. Uh, Gati is normally like going, going to, so destination. Ah, yes, uh, something you should not go. So may say round destination, round destination, roundly going. So uh, it is agandi. Uh, this is the in one sutta, Singalovara Sutta. So as a lay rule, lay people vinaya mentioned. So, number one is Chandagati. Chandagati is wrongly going because of love. For example, uh, two persons arguing that uh, this is a mind brought body or you are brought body in this way. So someone need to decide. Leader need to decide. So uh, leader love to love someone, hate someone. So because of love, uh, no owner, but making him owner. So it is uh, wrongly going. Madam Isero, uh, Isero, just now we cannot hear Isero at the point, wrongly going, yeah. Chandakati, yes. Chandakati wrongly going because of love. Yes, yes. So, yes. two yeah. person arguing yes. so owner or no owner yes. Mm. so you decide because of you love this one yes. making him say owner yes. right yes. so uh, not real owner something like that yes so in the same way those are be because of hatred wrongly going this person i hate so making him lose Next one is a moha gati, because of delusion. You don't know who is right, who is wrong, but I don't want to give time. Something decide. so not making effort. It is a moha gati. Next one is a baya gati, uh, because of danger. Wrong you going. So if you decide uh, someone to lose, that person may harm you. So afraid. Because of being afraid, you decide wrongly. It is a bhayakati. So uh, this is something bad. This is a, something for the leaders. Uh, so to who who make a decision uh, in between. So if someone uh, do agati, go wrongly going, so it's a fame, uh, uh, his fame will lose slowly, like the moon in the waning time, slowly, slowly, smaller and smaller. Uh, so if someone practice this one, not not going, roundly going, it's a fame uh, will increase more and more, like the moon in the waxing time. Okay. Yes. This is mentioned in the hmm. Singala Sutta as a lay rule, lay people vinaya. Hmm. Singala Sutta, sir. Yeah, yeah. Singala wara or Singala. Yes. Và Ờ, một một điều nữa ở đây đó là Đức Thế Tôn Đức Phật ngài là bậc đã phá vỡ được cái akanti akanti akanti ở đây akanti là sự đi là đi đúng hay là uh, cái cái mục đích cái nơi tới đúng đắn nơi nơi nơi tới địa điểm tới tốt đẹp hay là cái đích đến tốt đẹp còn akanti akanti ở đây là không nên đi không nên tới hay là cái địa điểm không nên tới cái mục đích cái đích đến không nên tới thì ở đây có nghĩa rằng đó là gì đó là trong một bài kinh đó là Singala Sutta trong bài kinh đó là bài kinh mà dành cho những người cư sĩ đó là nói về giới của người cư sĩ và người cư sĩ có thể học là giới của người cư sĩ luật của người cư sĩ là như thế nào thì chúng ta có thể tham khảo bài bài kinh Singala Sutta và đầu tiên đó là Chanda Chandagati đó là cái sự sai cái sự đi sai cái đích đến sai cái hướng đi sai ở đây đó là vì do tình thương thương do thương ở đây ví dụ như là sao chúng ta thấy rằng khi mà có thương ở đây ví dụ như là hai người câu chuyện thực tế đó là hai người có hai người mà đang cãi nhau tranh luận với nhau về cái tài sản này là của tôi cái này là của tôi cái này là tôi đúng cái kia là tôi sai thì lúc đó khi đó mà người đứng đầu người lãnh đạo ở đây phải đứng ra dàn xếp và người đó vì thương người kia hơn nên là đã cho người đó là đúng và cho là cái tài sản đó là cái của cái người kia cái người mà vị người mà cái người lãnh đạo này người đứng đầu này thương họ ấy đây là cái sự mà Chandakati cái sự làm sai cái sự đi sai sai là do tình thương vì cái cho cái của không phải của người của người đó thành của người đó là vì do tình thương do sự thiên vị ở đây mà người đó đã làm sai đã đi sai đã hướng sai và cái thứ hai là dosakati dosakati ví dụ như là người đó sân ghét người kia làm cho người đó mất đi cái tài sản làm cho người đó từ đúng thành sai và cái quyết định của những người đó của người người chủ của người đứng đầu này là bị chi phối đã bị chi phối bởi cái dosa kati đó là cái tâm sân do ghét người kia mà làm cho người đó cái người lãnh đạo này đã làm cho họ từ đúng thành sai hay là thiên vị bởi vì ghét cái người chỉ vì ghét người kia thôi còn thứ ba đó là mohakati mohakati ở đây đó là cái tâm si bị chi phối bởi tâm si tâm si chính vì có tâm si nên người ta không biết ai đúng không biết ai sai không biết đúng sai ở đây nên người ta không thể biết không quyết định được mà mà người ta sẽ quyết định sai cái người chủ này hay người lãnh đạo này người đứng đầu này sẽ quyết định sai quyết định sai bởi vì chính vì họ không không biết được cái cái cái bởi vì cái mô hakati này nên là người ta không biết được cái gì đúng ai đúng không biết được ai sai piyakati piyakati đó là cái sự chi phối họ bị đi sai họ bị thiên vị hay bị chi sai đi sai hướng sai bởi vì cái sự sợ hãi tại vì bởi vì người ta sợ hãi rằng nếu mà mình không quyết định cho người kia không có cho cái người đó thì người đó sẽ làm hại ta nên chính vì thế bởi vì cái sự sợ hãi này đó là pirakati nên là người ta đã quyết định sai không có đúng không có đúng đắn và người ta đã đã đi sai bởi vì do tâm họ bị chi phối bởi sự sợ hãi và tất cả những ai mà hành theo cái pháp akati này nghĩa là hành theo cái pháp mà không đúng đắn không đúng đường hay không đúng mục đích không không có mục đích cái đích đến chân chánh này thì người ta sẽ bị thì người thì người đó sẽ tất cả những tiếng thơm của người đó sẽ bị mờ nhạt đi sẽ bị mất đi từ từ giống như là trăng trăng ngày rằm mà từ từ trở nên thành trăng khuyết và ngày không trăng thì từ từ tất cả những cái tiếng tăm cái tiếng của họ tiếng thơm của họ từ từ sẽ mờ nhạt đi mờ nhạt đi cũng giống như là từ ngày trăng tròn cái cái trăng mà từ ngày trăng tròn tới khi mà trăng khuyết vậy từ từ nó cứ mờ nhạt mờ nhạt và mất dần đi và ai mà là bậc mà đang hành theo khan thị cái thị đó là hành theo con đường làm theo đi trên đúng đường đi theo đúng mục đích đúng đích điểm đích đến chân nhánh thì người đó giống như là từ trăng khuyết mà trở thành lên trăng tròn vậy thì cái tiếng thơm của họ ấy trở nên càng ngày càng sáng hơn càng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn càng tỏa sáng hơn cũng giống như là từ trang phết mà trở nên trở đến thành trở thành trang trang tròn vậy thì đó là cái sự khác biệt ở đây và cũng như thế thì chúng ta không thể học trong bài kinh Singala Sutta bài kinh đó chúng ta có thể học được về uh, những cái giới của người cư sĩ và có thể biết được cái Akati này và Đức Phật là người đã phá vỡ được Akati chính vì thế nên ngài được gọi là bậc Tagawa Eton. Yes, sir. That's the one that Dhanabada. Dana Obada. So if you join Dhanabada, the place where Dana arrives So four, those are four. So rising in Dana because of ropes. This is number one. This is teachings of based on monks. <laughs> but uh, you can you can you understand for you. Let's say I'm taking this as an example. So rising internet because of food. Next one, number three, rising internet because of uh, dwelling place, kuti. Uh, number four, have a, a few ideas. Iti bawa bawa uh, in Pali, but uh, in in English, rising in Jana. Uh, so because of medicine, better uh, better medicine. For example, some married data come to Myanmar, so they want to get medicine. So there are a lot of Myanmar medicine, but they want to take uh, Vietnamese medicine so, <laughs> so this is a one donation. Uh, another donation, uh, that donation is related to uh, medicine because the previous ones are food and foodie. So this is related related to medicine. Uh, next one definition is uh, rising because of something, something something else. So, uh, so another definition is arising in jhana because of uh, happening in this way, not happening in this way. So, uh, like that. So if uh, there is a sunshine, uh, you may long for cloud. <laughs> If there is a cloud, you may long for sunshine. <laughs> in this way. So, uh, so this is uh, the Nopada. So there are four places. Và đó và tiếp theo nữa đó là Tanupada. Tanupada ở đây xuất phát từ từ tăng ha, tăng ha và upada nghĩa là tăng ha là tha mái, upada là cái thủ và tăng nupada, tăng nupada là ba cũng chia định nghĩa là bốn nghĩa là bốn cái nơi mà sanh khởi bốn cái nơi phát sanh bốn cái nơi phát sanh lên cái tăng ha cái, cái tăng ha ở đây đầu tiên đó là tăng ha về cái sự sanh khởi tha mái tăng ha ở đây đó là do y từ do đây chính là bài kinh mà dành nói dạy Đức Phật dạy trực, trực tiếp đến các vị tỳ kheo nhưng mà chúng ta cũng để suy luận ra với những người là cư sĩ không phải là tỳ kheo cũng được và đó là cái sự tha mái sanh khởi xuất phát nguồn gốc của cái tăng á này sanh khởi là do y do có được y phục tốt y tốt rồi muốn y tốt hơn thì tất cả những cái tăng há đó xuất phát từ do y và cái thứ hai đó là tăng há xuất phát hay là tha mái xuất phát từ vật thực từ có vật thực ngon vật thực này thì có muốn vật thực khác nữa vật thực tốt lại muốn vật thực tốt hơn vân vân thì đó là cái sự đó là cái sự tham ái xuất phát sanh khởi là do vật thực và nữa cái cái nguồn gốc của cái nơi sanh khởi hay là cái đó là cái nơi sanh khởi của tăng há hay là đó là khi mà có chú xứ hay là cốc liêu hay là cu ti thì ờ, là chú xứ cốc liêu cu ti ở đây là cái nơi sanh khởi cái tham ái có cốc liêu tốt là muốn tốt hơn vân vân và thuốc men thuốc men ở đây thì cũng vậy thuốc men cái thứ tư đó là thuốc men thuốc men hay là y dược y dược ở đây thì có những ví dụ như một số thiền sinh họ tới sang Myanmar thì ở Myanmar ở Miến Điện Myanmar thì có rất nhiều loại thuốc men y dược khác nhau nhưng mà ví dụ như là nhưng mà họ thiền sinh Việt Nam thì mình chỉ thích thuốc của Việt Nam cơ chứ không thích thuốc của Miến thì tốt thuốc tốt mà lại muốn thuốc tốt hơn và thuốc Việt là thuốc của Miến Điện thì có nhưng mà thích thuốc của Việt Nam chẳng hạn hay là những những cái thuốc uh, tốt hơn có thuốc rồi lại muốn cái thuốc tốt hơn nữa vân vân thì đó chính là cái tham ái sanh khởi cái nơi sanh khởi của tham ái tăng há ở đây đó là do nguồn gốc là do thuốc men hay là y dược và nữa đó là cái tăng há nguồn gốc của tăng há sanh khởi là do cái gì thì cái cái um, đó là do những cái, cái nguyên nhân khác những cái nguyên nguyên nhân khác đó là cái tiếp theo và tiếp theo nữa đó là cái tăng há sanh khởi là do gì do mà có được cái này thì lại muốn cái khác muốn nó theo cách này muốn nó theo cách kia ví dụ như trời có mây thì lại mong trời nắng mà khi trời nắng thì lại mong trời có mây nghĩa là trời dâm mát thì lại mong có ánh nắng trời mà có ánh, ánh nắng thì lại mong có trời dâm mát nghĩa là cái tăng há cái tham ái sanh khởi là dựa theo là do nguồn gốc là do người ta mong muốn theo ý của mình mong muốn theo cách này mong muốn theo cách kia trời có mây thì mong trời nắng trời nắng thì lại mong trời có mây thì đó là những bốn cái nguồn gốc mà sanh khởi của tăng há là tan tanupada tanupada đó thì đức đức phật ngài đã phá vỡ được cái tanupada nên chính vì thế ngài là bậc thế tôn agawa so okay next one I'm uh, continue to yes. be useful for you Sadhu. <laughs> Kedakila. Chedda Kila, Chedda is a mind, Kila is a dawn, mind's dawn. Uh, so, so, so evolved like us. That is Bhagawa, who created those. So, mind's dawn. Uh, so, number one, Bodhi Gankati, about the Bodhi. It's uh, one kind, one, not from mind's dawn. Dhamma Gankati. thorn of uh, doubt about the Dhamma. Sangha, doubt about the Sangha. Sekaya, doubt about the Sangha. Silasamari Panya. So, number, number five, uh, having anger, unhappiness, uh, enmity, towards fellow practitioners. Uh, have, happening in Gabon, in fact. So this is called Chedokila, mind's dawn. So sometimes we stay in a monastery. We, if we don't practice Dharma or sometimes not improve in Dharma. So sometimes uh, we may have uh, this doubt about the Buddha Dharma Sangha uh, practice. Sometimes uh, even about the fellow practitioners, about that uh, we may have anger, uh, happiness, enmity, or anger thorn. So because of this, to improve in Dhamma. We need to be peaceful. Once we are peaceful, we don't have a dissidence. Everything's nice in the monastery. <laughs> but uh, sometimes uh, we, sometimes uh, because I'm not present enough, so uh, about the Buddha Dhamma Sangha also no belief, uh, about the practice also have not, uh, about the practitioners also uh, nursing nicely in the mind. So if so, this is a panchak chedokila. Buddha has removed. The Buddha breaks, uh, makes one. Because of this, the Buddha is a Bhagawa or Bhagawa. Mm. Và tiếp theo ngài Sê đo sẽ dạy tiếp tục cho chúng ta thì bởi vì ngài nghĩ rằng nó sẽ rất là lợi ích cho chúng ta khi mà mình biết được tất cả định nghĩa nhiều định nghĩa nhiều ân đức phật nhiều định nghĩa khách về đức phật nó sẽ đem đến cho chúng ta và đó là đức phật đức thế tôn đã phá vỡ được chế tố là cái chế tố khi là hay là pancha chế tố khi là chế tố đó là tâm chitta và khi là khi là cái gai cái gai trong tâm vậy thì gai trong tâm ở định nghĩa là như thế nào gai trong tâm thứ nhất cái gai trong tâm đầu tiên đó là cái sự hoài nghi hoài nghi về đức phật hoài nghi phật hoài nghi về đức phật đó chính là một cái gai của trong tâm đó là một cái khi là và đó là hoài nghi về pháp đó cũng là một cái chê tối khi la nữa đó là một cái gai trong tâm thứ hai nghi về pháp và một cái gai thứ ba đó là sangha hoài nghi về chư tăng cái nghi thứ ba gai trong tâm Chetokila thứ tư đó là về hoài nghi về sika sika là hoài nghi về ba sự thực hành, hoài nghi về cái sự thực hành tới Kila, Mati và tuệ Panya và hoài nghi về ba cái ba sika giới định và tuệ đây là cái gai thứ tư và cái gai thứ năm đó là cái sân cái gai hay là sân gai của sân thì cái cái gai phiền não này đó là cái gai của do sân này không vui này không thích này nghi ngờ này với những người tu với những người thì đó gọi là chê chê tốt ví dụ như là nếu pháp không thực hành không hành pháp thì không có không có và nếu người ta không thực hành pháp không pháp không có sự người ta tới hay là ở nơi nào đó người ta không có sự thực hành pháp không có cái sự không có trong tâm thì tâm trở nên nghi người nghi về phật người ta sẽ nghi nghi là có đức phật hay không đức phật có đức phật hay không đúng hay không hay là về chư tăng thánh tăng nghi chư tăng thì à, vậy thì hoặc là người ta sẽ nghi các bậc những cái người ờ, đồng đạo đồng người ta sẽ có những cái ác ý về những cái người đồng đạo của mình chính vì thế đó là gai sân ở đây ờ, sẽ làm cho người ta không bộ trong sự thực hành chính vì khi mà chúng ta muốn có gai ờ, muốn loại bỏ được cái cái gai này thì chúng phải có phải sự thực sự thực hành thực hành để chúng ta có sự tiến bộ tiến bộ thì tâm an bình tâm an tâm an bình an tĩnh chúng ta sẽ có khởi nên những cái nghi những cái nghi về ờ, Phật pháp nghi về tăng nghi về ba sự thực hành giới định tuệ hay là nghi là về cái sân nghi nghi nghi, nghi ngờ những người đồng đồng đạo của mình người này có phải là người tốt hay không người này đúng hay không đức là ngài là đã à, ngài đã vượt qua được cả năm gọi là pancha khi uh, pancha uh, khi là đó là năm cái gai tiền não năm cái đó đức phật ngài lại đã phá hủy được phá hủy nên chính vì thế ngài có hiệu là Phagawa tồn <laughs> but you want to break, you need to reflect this quality. Bhagawa is the one who breaks those uh, defilements of factors. Và hôm nay thì uh, ngài Seado có dạy cho chúng ta rất là nhiều rất là nhiều về cái thế định nghĩa về akusala rất là nhiều cái akusala rất là nhiều chi khác nhau rất là nhiều khác nhau định nghĩa khác nhau về akusala chính vì thế đó là những cái mà chúng ta cần phải học và những cái mà chúng ta cần phải loại bỏ ở đây và như vậy đức phật chúng ta phải quán quán lên à, về niệm ân đức phật và quán xét hay là chúng ta phải có sự tùy niệm về ân đức phật ân đức ngài đó là bậc phagawa là đức phật ngài đã phá vỡ được tất cả những cái phiền não này tất cả những loại tiền nó khác nhau và ngài là người đã phá vỡ phá hủy được tất cả chính vì thế ngài có hiệu là Bhagawa Thế Tôn Sa đủ sa đủ sa đủ ờ, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng thời pháp ở đây và đến phần hỏi ở đây yes